ευχαριστώ για πίσω σου διατηρώντας τον στυλό μου καθαρό τι άνθρωποι αγιάζουν όταν Ωραιοτάτη. Ομορφιά γαλανομάτα και θεόφοβη. Μουσίτσα, θεογίνη φαλοκράτη, ταμπουρώνεσαι διαρκώ. Και, και λε, και, και, και, και το κέρατό μου. Γαμάω. Καθώ αντιτείνω το αριστερό μου αγώνιο στα μαλακά σου μέρη μελισσοκόμα του νου. Κρύο, κρύο, κρύο και κρά, κρά. Ας δακρύζω, δεν νομίζω, ας σκεφτώ. 33 του 2006. Καψίμι.